Sura 103. Al-Asr. Vrijeme. Mek. 3. Ajet. Bismillahirrahmanirrahim. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Wal-Asr. Tako mi vremena. Innal insana lafi husr. Čovjek. Čovjek doista gubi. Illa allazina amanu wa amilu salihati wa tavasav bil haqi wa tavasav bil sabr. Samo ne oni koji vjeruju i dobra dijela čine i koji jedni drugima istinu preporučuju i koji jedni drugima preporučuju strpljenje.